بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه أما بعد الطلاق أسبابه وعلاجه تلاك سبب زاكي na من قول مسباب mwa بلكيا وكثير وتلاك طلب الطلاق من الزوجة والilhaq ala dhalika mke kuomba talaka na kung'ang'ania juu ya jambo hilo anasema Sheikh rahimahullahu ta'ala watasalu zawjaha idha dakhala wa idha kharaja at-talaq na ikawa mke anamuomba mumewe anapoingia na anapotoka anamuomba talaka wama alimat hadhihi almiskina annaha waqa'at fi ithmin wa dhanbin 'adhim wala kufahamu mwanamke huyu maskini kwamba yeye ametumbukia katika uovu na dhambi iliyokuwa kubwa illa yakun lahu sababun shar'iyyun ikiwa matakwa yake hayo hayana sababu ya kisheria mwanamke kutuku yani kuzuka tu ikawa sasa anadai talaka kwa mumewe na kumng'ang'ania amuache anaona huyu si type yangu anaona si eh, kigezo changu haendani na mimi na huu ni katika mtihani mpevu uliopo katika jamii yetu ya leo wallahi watu wanaona ndoa ni jambo la kawaida hawajui kama ni ibada ni kifungo kizito malaika wameshuhudia na shaitan anafanya juhudi na bidii kuhakikisha anawaachisha wanandoa wakad hadhara nabiyu nabiy sallallahu alayhi wasallam min dhalika mtume ametahadharisha na jambo hilo wahaddada sahibahu na akamkemea na kumgombeza mtu wake mwenye kulifanya hilo فعن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق mwanamke yoyote atakayemuomba mkewe talaka atakayemuomba mumewe talaka fi ghairi ma ba'sin hasina sababu فحرام عليها رائحة الجنة ni haramu juu yake kupata harufu ya pepo ikiwa harufu ya pepo haipati manake pepo ni haingii ikiwa harufu ya pepo haipati manake mtu huyo yuko mbali na pepo hiyo ya Allah rawahu ibn majah wa hadithun sahih sahha al-albani fi al-irwa qala fi hadith akhar عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة زوجها الطلاق في غير قلهه تمي صلى الله عليه وسلم haombi mwanamke yoyote talaka kwa mumewe la tasali almar'a au mtume anamkataza mwanamke asimuombe mwanamke zaujaha mumewe atalaka fi ghairi kunyihi katika wakati usiokuwa wakati wake unaofaa kuombwa talaka kwa maana zipo sababu za kisheria lakini ikawa mwanamke analifanya jambo hili kwa msukumo tu wa matakwa ya nafsi yake bila ya kutazama sheria ya Uislamu na mwongozaji anasema fatajitu uh, eh, riha aljanna haombi mwanamke yoyote talaka kwa mumewe basi na ule wakati wake uliojuzishwa kisheria kisha mwanamke huyo akaipata harufu ya pepo wa inna rihaha la yujad min masirati 40 aman na ile harufu yake pepo inapatikana katika masira ya miaka 40 kwa maana hatuikaribia pepo ya Allah kwa hiyo dada yangu muislam tazama nafsi yako kweli unaikosa pepo unaikosa pepo kwa sababu ya kuivunja ndoa yako kuiharibu eh, akhira yako kwa sababu ya jambo la kidunia umempenda fulani ukamtaka fulani au eh, unaona wewe huwe ndani hana gari hana nyumba nzuri hana kipato kizuri pengine alikwambia eh, ukajua amemaliza chuo kikuu amemaliza form 6 maisha yataenda sawa au ulijua uko wao kwa hivyo na ukamkuta katika nyingine hii ni sababu ya kufanya udai talaka eh, wallahi pepo ya Allah ni thamani juu yetu sisi ghaya kubwa ambayo mu'min analoliendea katika ulimwengu lengo kubwa ni kupata radhi za Allah na kuingia katika pepo kwa tazama dada yangu Islam tazama vizuri uiharibu akhira yako kwa sababu ya dunia dunia alfania hali ya kuwa akhira ni albaqiya akhira ni yenye kubaki wal akhiratu khairun wa abqa wal akhiratu khairun laka min alula eh akhira ni bora kwa kuliko dunia anasema Sheikh fal mar'atu allati تطلب الtalaka min zawjiha hiya fi khatarin adhim wallahi mwanamke ambaye anaomba talaka kwa mumewe ipo katika khatari iliyokuwa kubwa kabisa miongoni mwa sababu za talaka alistijalu fi talaq min azwaj pupa pupa katika kule kuacha ambayo inasababishwa na mwanamme mwanamme kuwa na pupa kubwa katika kuacha kuwa na haraka ya kuacha eh, kwa mwanamme بعض الأزواج ما عنده صبر هذه وان أومه وأومها وانا صبر ما عنده تأنين هانك يقيم منبق وتليه سريع للثعان تنبيه سياساك إذنم بليك وان هراك وان يقصريك هراك سريع الغضب وهذا في الحقيقة مثل هذا الرجل يحتاج إلى تكميم الفم نكي حقيقة فان وامتكم هوي إن يعني يتجيك مدمواك كزيب وكفوم وإن يتعلم الحلم ناجي فونز وبولي walana na kuyafanya mambo kwa utulivu sabra na subra وليعلم أن هذه الحياة الزوجية ليست كلها مفروشة بالورود والزهور لم تفهم kwamba maisha haya ya ndoa yote si yenye kupambwa kwa wardi na maua uwezo kuyakuta maisha ya ndoa ni mazuri kama sikulooa au zile wiki za mwanzo au miezi ya mwanzo ile mitatu ya ndoa la maisha ya ndoa yana vikwazo maisha ya ndoa yanaliza maisha ya ndoa yanatia hasira, maisha ya ndoa yanamchanganya mtu. Anaweza kukutana na mwanamke anapenda dini, mpole, lakini akawa na kasoro yake, akawa na madhaifu yake. Kadhalika mwanamke anaweza kukutana na mwanamume mwenye dini, mwenye tabia, lakini ikawa na mapungufu yake na kasoro yake. Kwa hiyo afahamu kwamba maisha ya ndoa yote yapo katika eh, kukunjuliwa mawardi na maua walaysat bil ardhi alkhasba na sio kama ni ardhi ya kijani kibichi ukiipanda tu hiyo mmea unakuwa al-ardhu layyina na ni ardhi laini inama hunaka ashwaqun fi tariq tufahamu ya kwamba katika ndoa kuna miba kuna miba katika ndoa wa hunaka suhulun wa jibal kuna vijibonde vidogo vidogo na milima mikubwa فعلى rajul an yakuna في المكان الذي wadaahu الله فيه mwanamume awe katika sehemu ambayo Allah alomweka asiwe ni mtu wa mahasira mwanamke ni mtu wa kubembelezwa muda mwingine mwanamke ni mtu wa kuvumiliwa muda mwingine mengine kuyapotezea kama vile huyaoni yanafanyika kwa sababu ukiziendeza hasira zako utaacha wangapi utawamaliza wangapi utawachukia wangapi hali ya kuwa pengine kanuna asubuhi jioni mnaelewana tafuta njia nzuri ya kuelewana na mwenzako anasema awe mwanamme awe katika ile sehemu ambayo Allah alomweka fala yastaaji ويسيرك ولا يغضب ولا يستغضبك فليكن حليما صبورا أو إن يمت من يقول من يكسبير متأنيا تينا من يقيم من بقوتليه مستعينا بالله أو إن من يكون تجميع الله لا يكون متسرعا أسير إن يمت من يمهراك فإن الغضب لا يأتي بخير وقوى غضب هيليت خير يوتي فما دام أن الله تعالى جعل الطلاق biyadika ya abdallah idam Allah ameweka talaka katika mkono wako ewe mja wa Allah fakun ala qadri almas'uliyah kuwa kwa mujibu wa kile kiwango cha bebe cha kubeba dhamani kwa mwanamume eh talaka si jambo jepesi kawa narembea rembea tu unatupa tupo unakuta utamka tamka la beba jukumu la ujana dume uwe sawa katika mlango huu wa ndoa na hii ndiyo khairi ambayo Muislamu atakayokuwa nayo katika dunia kumpata mke mzuri watakaelewana wakaishi vyema katika misingi ya dini kuridhiana na kuvumiliana Allah azihifadhi nyumba zetu astiri kasoro zetu na aibu zetu na atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana wallahu a'lam